Kazivanje o Allahovim vjerovjesnicima. أحب الله والإسلام والقرآن Kazivanje o Jošuji, alaihisselam. Jošu alaihisselam je sin Nuna, jednog od daljnih potomaka Jakuba alaihisselam. Pred kraj 40-godišnjeg lutanja Izraelčana pustinjom, Allah uzvišen je Musa alaihisselam i Harunu alaihisselam naredio da popišu sve Izraelčane koji mogu nositi oružje i da ih podijele na plemena te da svakom od 12 plemena odrede zapovjednika ova zapovjed je imala za cilj bolju pripremu za borbu protiv silničkog naroda kada budu izlazili iz lutanja pustinjom i ulazili u svetu zemlju. Uzvišeni Allah kaže Allah je uzeo zavjet sinova Israilovih, a između njih bili smo postavili dvanaest starješina i Allah je rekao Ja sam s vama, ako budete namaz obavljali i zekat davali i ako budete u poslanike moje vjerovali, pomagali im i drage volje zajam Allahu davali, sigurno ću preći preko hrđavih postupaka vaših i uvesću vas u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. A ona onaj među vama, ko ni posli ovoga ne bude vjerovao, s puta pravog skrenuo je. يا من يرى مد البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليم Allah uzvišeni nije bio odredio da Izraelčani izađu iz lutanja pustinjom za života Musa a.s. i Haruna a.s. nego za života Musaova momka, Jošua alihiselam. On je Izraelčane izveo iz pustinje i poveo ih prema Jerusalemu. Neki historičari navode da je on s Izraelčanima prešao rijeku Jordan i došao do Erihona, u to vrijeme jednog od najutvrđenijih gradova sa najvišim građevinama i najvećim brojem stanovnika. Nakon opsade od šest mjeseci, oni su jednog dana uzeli trube i svi u jedan glas izgovorili tekbir – pa se bedem srušio. Nakon čega su ušli u grad, pokupili ratni plijen i pobili 12.000 ljudi i žena. Nakon toga su ratovali protiv mnogih vladara. Za Jošua, ali ih selam se kaže, da se borio protiv 31. šamskog vladara. Oni zatim navode da se opsada Jerusalema završila u petak, iza Ikindije, kada je sunce bilo na zalasku. Budući da je dolazila subota, propisani neradni dan u to vrijeme, Jošu alih selam je rekao suncu. Ti imaš svoja naređenja, ali i ja imam svoja. Gospodaru, zaustavi ga. Allah uzvišen je uslišao njegovu dovu i zaustavio sunce, sve dok nisu završili s osvajanjem Jerusalima. Imam Ahmed prenosi od Ebu Hureyre, radi Allahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alihi veselam rekao, Sunce se nije zaustavilo ni zbog koga, osim zbog Jošua u noćima dok je išao prema Jerusalemu. Kada je s njima htio proći kroz kapiju grada Jerusalema, naređeno im je da prođu ponizno i pognuti i da izgovaraju riječi hitah, što znači oprosti nam. Zahvaljujući tako Allahu uzvišenom na velikoj pobjedi koju im je bio obećao, a tada ispunio. Međutim, Izraelčani se nisu pokorili naređenju i postupili su suprotno njemu, ismijavajući se onome što im je bilo naređeno. Na kapiju grada ušli su pužući natraške, uzdignutih glava, izgovarajući hintah, što znači pšenca. Uzvišeni Allah kaže I kada smo rekli, uđite u ovaj grad i jedite što god hoćete, i koliko god hoćete, a na kapiju pognutih glava uđite i recite, oprosti nam, oprostit ćemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela, daćemo i više. Onda su oni koji su bili nepravedni zamijenili drugom riječi, rič koja im je bila naređena. I mi smo na one koji su bili nepravedni s neba kaznu spustili, zato što nisu poslušali. Allah uzvišeni ih je zbog te neposlušnosti kaznio kugom. Osvojivši Jerusalim, Izraelčani su se nastanjili u njemu zajedno sa Jošuom alihiselam, koji im je sudio prema Allahove knjizi, te vratu. Sve dok ga Allah uzvišen nije uzeo sebi, u 127. godini. Umro je 27 godina nakon smrti Musa alihiselam. Allah, Allah. الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر لا لن لا لن لنا لا لن لا لن لنا لا لن لا لن لنا لا لن لا لن لنا فرددوها الله أكبر الله أكبر